Penktas skirsnis, perskirimas šeštas. Petronijus buvo namie. Durininkas nedrįso sulaikyti Venicijaus. Šis įsiveržė į atrijų kaip audra, o sužinojęs, kad šeimininko reikia ieškoti bibliotekoje, taip pat galvotrukčiais įpuolė tenai ir radęs rašantį Petronijų išplėšė jam iš rankos stėlių. Sulaužęs, nutrenkė žemėn, pirštai sugniaužė pečius ir prikišęs veidą prie veido ėmė kvosti dusliu balsu. Paaiškinimas stilius rašyklė lasdelė, kurios vienas galas aštrus, brėžti vaškuotoje lentelėje, o antras bukas nutrinti, kas parašyta. Aiškinimo pabaiga. Ką jai padarė, kuri yra? Tačiau staiga atsitiko stulbinamas dalykas. Tas liepnas ir gležnas Petronijus nutvėrė, įsikirtusią į petį jaunojo atleto vieną ranką, paskui kitą, ir laikydamas jas abi savo vienoje saujoje ir geležinėmis replėmis tarė. Aš tik iš ryto Esu ištižęs, o vakarė atgaunu ankstesnį stangrumą. Pamėgink ištrūkti. Miklumo tu tikriausiai mokėsi iš audėjų, o įpročių iš kalvių. Jo veidė nebuvo nei šešėlio pykčio, tik akise šmėstelėjo kažkoks palšas narsaus ir energijos atšvaitas. Netrukus paleido Venicijaus ranką, šis stovėjo prieš jį sutramdytas, sugėdintas ir įsutęs. Lieninė tavo ranka, pasakė, bet prisiekiu visais pragaro dievais, jeigu mane išdaviai suvarysiu tau peilį į gerklę, nors ir Cezario rūmuose. Pasikalbėkime ramiai, atsakė Petronijus, plienas, kaip žinai, tvirtesnis už geležį. Taigi, nors iš tavo vienos rankos galima būtų dvi manasės nukalti, aš neturiu ko tavęs bijoti. Tačiau tavo širkštumas man skaudus, ir jeigu žmonių nedėkingumas mane dar stebintų, stebėčiausi ir tavo nedėkingumu. Kur lygija? Lapanarijoje, kitaip sakant, Cezarių rūmuose. Paaiškinimas Lupanarijus viešnams, paaiškinimo pabaiga. Petronijau, nusiramink ir sėsk, paprašiau Cezarį dviejų dalykų ir jis man pažadėjo. Pirma, ištraukti Ligiją iš aulų namų ir antra, atiduoti ją tau. Ar neturi peilio kur nors tarp togos kloščių? Gal smeiksi man? bet aš patarčiau luktelėti kelias dienas, nes tave pasodintų į kalėjimą, o tuo metu lygija nuobodžiautus tavo namuose. Stojo tyla, Vinicijus valandėlę apstulbusiomis akimis žiūrėjo į Petronijų paskui tarį. Atleisk man, myliu ją, ir meilė drumšia man protą. Gerėkis manimi, Markai, už vakar pasakiau Cezariui, mano seserienas Vinicijus taip įsimylėjo vieną iš džiūvėlę, pas aulų saugančią merginą, kad jo namai pavirto garinė pirtimi nuo atodūsių. Nei to, sakau Cezarį, nei aš, kurie žinome, kas yra tikrasis grožis, neduotume už ją nei tūkstančio sestercijų. Bet tas vaikėzas visada buvo paikas, kaip trikojis, o dabar visai pakvaišo. Petronijau, jei nesupranti, kad šitai pasakiau norėdamas apsaugoti lygiją, tai man belieka patikėti, kad pasakiau teisybę. Įkalbėjau V. Baržiui, kad toks estetas kaip jis negali laikyti šitos merginos gražuole, ir Neronas, kuris lygi šiol į viską ryštasi žiūrėti tik mano akimis, netras joje grožio, o neradęs ir negeis jos, juk reikėjo apsidrausti nuo beždžionės ir pasirišti ją virvutę. Lygiją dabar įvertins ne jis, o popėja. Ir žinoma, ši pasistengsi kuo greičiau iš rūmų įstumti, o aš toliau lyg nenoromis kalbėjau – variabaržiai, paimk lygiją ir atiduok Vinicijui. Turi teisę tai padaryti, nes yra įkaiti, o šituo žygiu nuskausi Aulą. Ir jis sutiko, nebuvo menkiausios dinkties nesutikti, juoba, kad pakišau jam progą įskaudinti dorų žmonės. Tave paskirs įkaitės valstybinių saugotojų, į tavo rankas atiduos tą lygų lobį, o tu kaip narsiųjų lygų sąjungininkas ir kartu ištikimas Cezario tarnas – lobio ne tik neišvaistysi, bet dar ir pasistengs jį padauginti. Cezaris dėl akių palaikys ją kelias dienas savo rūmose, o paskui įsiūs į tavo insulą laimingasai. Iš teisybės, niekas ten jai negrėsia Cezario namuose, jeigu ji ten turėtų gyventi nuolatos, opėja dėl jo susitartų su lokusta, bet per šias dienas niekas jai negrėsia. Paaiškinimas lokusta – garsi tų laikų nuodų gamintoja. Paaiškinimo pabaiga. Cezario rūmose 10 tūkstančių žmonių. Neronas gal iš vis jūs nepastebės. Juoba, kad manimi jis tiek patikėjo, jog prieš valandėlę centurionas man atnešė žinę. Mergina nugabeno į rūmus ir atidavė į rankas aktai. Toji aktė gero širdies moteris, todėl ir liepiau jai atiduoti. Ir pomponija Grecina, matyt, tokios pat nuomonės, nes jai parašė laišką. Rytoj Nerono rūmose puota. Išprašiau tau vietą šalia lygijos. Atleisk man, Kajau, kad pasikarščiavau, atsakė Venicijus. Aš maniau, kad ją liepiai pavesti savo arba Cezariui. Aš galiu tau atleisti pasikarščiavimą, bet man sunkiau atleisti skėtriojimasi, širkščius riekavimus ir balsą tarsi moro žaidėjų. Nemėgstu šito markai ir daugiau nedaryk taip. Žinau, kad Cezario savadautojas yra Tigelinas. Taip pat įsidėmėk, jeigu merginą būčiau norėjęs pasiimti savo, tai dabar žiūrėdamas tau tiesiai akis pasakyčiau štai ką. Venecijau, atimu iš tavęs lygiją ir laikysiu ją, kol man nusibos. Šitaip kalbėdama žvelgiai šaltai ir arogantiškai savo riešutiniais vyždžiais tiesiai Vinicijui į akis. Ir jaunuolis visai sumišo. Čia aš kaltas tarį. Tu geras kilnus ir širdingiausiai tau dėkoju. Tik leisk man dar vieno dalyko paklausti, kodėl neišsakei pasiūsti lygijos tiesiai į mano namus? Užtat, kad Cezaris nori išlaikyti tariamą padorumą, apie tai Romoje žmonės plačiai sušneks, o kadangi lygiją paimame kaip įkaitę, tai liks Cezario rūmuose, kol to žmonių kalbos nutils. Tada jie tyliai pasiūs tau ir viskas bus baigta. Varebarzdis, vailų šuo. Žino, kad jo valdžia beribė, tačiau stengiasi, kad kiekvienas jo žygis atrodytų padoriai. Ar jau ganėtinai atvirsai ir aš galiu truputį pafilosofuoti? Man pačiam nekarta kilo mintis, kodėl piktadarybė, nors būtų galinga kaip Cezaris ir įsitikinusi savo nebaudžiamumu kaip jis, vis dėlto nuolatos tengiasi prisidengti įstatymu, teisingumu ir dorovę. Kam čia tas vargas? Aš laikau, kad nužudyti brolį, motiną ir žmoną galėtų koks Azijos karaliukas, o ne Romos Cezaris, o jeigu jau man tai pasitaikytų, nerašyčiau pasiteisinimų senatui. O Neronas rašinėja. Neronas rūpinasi prisidengti padorumo, nes Neronas bailys. Tačiau Tiberijus nebuvo bailys. Ir vis tiek teisinosi dėl kiekvieno savo nusikaltimo. Kodėl taip yra? Ir kur ta keista garbė, kurią blogis nesamoningai teikia dorybei? Ir žinai, ką aš manau? Nagi šitaip dedasi todėl, kad nusikaltimas yra bjaurus, o dorybė graži. Taigi tikras estetas jau yra ir dorovingas žmogus. Vadinasi, aš dorovingas žmogus. Šiandien turiu nulieti truputį vyno Protagoro, Prodiko ir Gorgijo šešėliams. Paaiškinimas Protagoro, Prodiko ir Gorgijo šešėliams – Taip penktojo amžiaus prieš Kristų filosofai, sofistikos pradininkai, Protagoras iš Abderų, e, vidurinės Graikijos miestas, Prodikas iš Kėjo, Salatijas vidurio Graikija, Gorgijas iš Leotinų, pietų Italijos miestas. Paaiškinimų pabaiga. Pasirodo ir sofistai kai kada gali praversti. Klausyk, ką toliau pasakys, atėmiau lygiją iš aulų, kad atiduočiau tau. Gerai, Tačiau Lisipas iš jų sukurtų nuostabę grupę. Abu du gražus vadinasi ir mano žygis gražus, o būdamas gražus negali būti blogas. Žiūrėk, Markai, tai prieš tave sėdi Petronijoje įsikūnijusi dorybė. Jei Aristidas dar gyventų, turėtų ateiti ir paukoti man šimtą minų už trumpą pamokymą apie dorybę. Paaiškinimas Mina, graikų stambus auksinis arba sidabrinis piniginis vienetas, maždaug nuo 400 iki 1000 gramų. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau Vinicijus kaip žmogus, kurį tikrovė daugiau jaudino negu paskaitos apie dorybę tarį. Rytoj pamatysiu lygiją, o paskui turėsiu ją savo namuose kasdien visą laiką, iki mirties. Tu turėsi lygiją, o aš ant savo galvos aulą išauks man visų požemio dievų keršto, ir kad tas nevidonas prieš tai bent gerai pasimokytų. Bet jis plūsis taip, kaip mano klientus plūdo kadaise dulininkas, kurį aš tai beje įsiunčiau į kaimą, į Ergastulą. Aiškinimas. Ergastulas – grasos kalėjimas vergams ir skolininkams. Paaiškinimo pabaiga. Aulas buvo pas mane. Pažadėjau jam atsiųsti žinę apie lygiją. Parašyk jam, kad dieviškojo Cezario valia yra aukščiausias įstatymas ir kad tavo pirmagimis sūnus bus pavadintas Aulu. Reikia senį kuo nors paguosti. Aš pasiryžęs prašyti parebalzdį, kad rytoj pakviestų Aulą į puotą. Tegu tave pamato, pirklinijoje, šalia Livijos. Nedaryk taip, tarė Venicijus, man jų vis dėlto gaila, ypač pomponijos. Ir sėdo rašyti tą laišką, kuris senajam karvedžiui atėmė paskutinę viltį. Perskairimas septintas. Prieš aktę buvusią Nerono meilužę, kadaise lenkėsi aukščiausiosios Romos galvos, tačiau ji ir tada visai nenorėjo kištis viešus reikalus ir jeigu kada panaudojo savo įtaką jaunajam valdovui, tai nebent išprašydama ką nors pasigailėjimą. Tyli ir nuolanki, ir pelnė daugelio dėkingumą ir ne vieno nepadarė savo priešų. Neįstengė jos neapkesti net Oktavija. Pavyduoliams jie atrodė mažai pavojinga, Žmonės žinojo, kad tebe myli Cezarį meilę liūdna ir skausminga, kuri gyva jau neviltimi, o tik prisiminimais tų valandėlių, kada Neronas buvo ne tik jaunesnis ir mylintis, bet ir geresnis. Žmonės žinojo, kad nuo tų prisiminimų ji negali atsiplėšti sielą ir mintimis, bet jau nieko nebelaukia, o kadangi tikrai nebuvo ko nuogastauti, kad Cezaris prie jo sugrįž, visi laikė ją beginklę būtybę ir paliko ramybėje. Popėjai ji buvo tik tyli tarnaitė, tokia nepavojinga, kad net nesispyrė ją įstumti iš rūmų. Kadangi Cezaris kadaise aktę mylėjo ir pametė be nuoskaudos, ramiai, beveik draugiškai, tai ir toliau žiūrėjo į ją su tam tikra pagarba. Atleidęs davė rūmose kambarių, o juose atskira kubikulą su bureliu, tarnų, kaip senais laikais palantas ir narcizas – Klaudijaus atleistiniai ne tik sėdėjo su Klaudijumi puotause, bet kaip įtakingi ministrai užėmė garbingas vietas, tad ir aktija dabar kartais buvo kviečiama prie Cezario stalo. Šitaip daryta gal dėl to, kad jos daili figūra buvo tikra puotos puošmena, bet to Cezaris jau seniai telkėsi draugiją be jokios atrankos. Prie jos stalo sėdėjo margas įvairiausių luomų ir profesijų žmonių mišinys, tarp jų buvo senatorių, bet daugiausia tokių, kurie prisimdavo ir juokdarių vaidmenį. Buvo patricijų, senų ir jaunų, ištroškusių malonumų prabangos ir pramogų. Buvo moterų su garsiais vardais, bet nesidruojančių vakarai susidėti gelsvus perukus ir ieškoti pasismaginimui nuotikių tamsiose gatvėse. Buvo ir aukštų pareigūnų, ir žinių, kurie prie sklidinų taurių patys mielai šaipėsi ir savo dievų, o čia pat Margiausias tuntas – dainininkai, mimai, muzikantai, šokėjai ir šokėjos, poetai, deklamuojantys eilės ir galvojantys apie sestercijus, kurie jiems gali nubirti už Cezarių eilių liaupsinimą, filosofai, badmiriai, gožiomis akimis lydintys nešamus valgius, pagaliau garsingi vadeliuotojai, fokusininkai, stebukladariai, gražbyliai, pokštininkai ir dar įvairiausios madų ar žmonių kvailumo iškeltos – vienadienės žymybės pelėjūnai, tarp kurių nestigo ir tokių, kurie savo ilgais plaukais dangstė vergystės ženklus, pradurtas ausis. Žymenybės sėdėjo tiesiai prie stalų, smulkesniai linksmino otaujačiosius ir tykojo, kada tarnai leis jiems pulti prie valgių ir gėrimų likučių. Šitokius svečius telkė Tigelinas, Vatinijus ir Vitelijus, ir nekartą buvo priversti jiems parūpinti Cezario rūmams derančius drabužius, o Cezaris, beje, mėgo tokią draugiją ir jautėsi joje laisviausiai. Rūmų prabanga viską auksino ir viskam teikė spindėsi. Didus ir maži, garsiųjų giminių palikonys ir miesto gatvės plikščiai, artistai galiūnai ir apgailėtinė, betalenčiai, grūdosi į rūmus pasotinti savo susižavėjusias akis, beveik žmogaus protą prašokančiomis prašmatnybėmis ir prisartinti prie visų malonių, turtų ir gerybių dalytojo, kurio užgaida galėjo bet ką sutremti arba išaukštinti besaiko. Ta diena ir lygija turėjo dalyvauti tokioje puotoje. Baimė, drovumas ir pasipiktinimas, nestebinantis po staigios permainos, grūmėsi jos viduje su noru priešintis. Bijojo Cezario, bijojo žmonių, bijojo rūmų, kur šurmulys, jei gniaužė žada, bijojo puotų, apie kurių begėdiškumą buvo girdėjusi iš Aulo, iš Pomponijos Grecinos, ir jų bičiulių. Nors ir jauna, ji daug ką suprato, nes blogio supratimas senais laikais anksčiau pasiekdavo net vaikų ausis. Taigi žinojo, kad tuose rūmose jai grėsia prarūtis, dėl kurios ją beje perspėjo ir pomponija įsiskirimo valandą. Tačiau jos jauna nesugadinta siela su įmotės giliai įskiepytais pamokymais buvo pasiryžusi priešintis tai pražūčiai. Davė įžadą motinai, savo ir kartu – tam dieviškajam mokytojui, kurį ne tik tikėjo, bet ir pamilo savo pusiau vaikišką širdimi už jo mokslo malonę, jo mirties kartybę ir prisikėlimo triumfą. Ji buvo taip pat tikra, kad dabar jau nei Aulas, nei Pomponija Grecina nebeatsakys už jos poelgius, todėl svarstė, ar negeriau būtų pasipriešinti ir neiteipuota. Nors baimė ir nerimas stipriai gniaužė ją į širdį, tačiau brendo ir noras parodyti drąsą, ištvermę eiti į kančias ir mirtį, juk dieviškasis mokytojas taip mokė, juk pats parodė pavyzdį, juk pomponija jai pasakojo, kad karščiausiai jo mokslo išpažintojai visa širdimi trokšta tokio išmėginimo ir meldžia jų. Ir lygija dar gyvendama aulų namuose kartai susidegdavo tokiu troškimu, regėdavo save tokią kankinę perdurtomis rankomis ir kojomis, baltą kaip sniegas spindinčią nežemiškų grožių, nešama tokiu pat baltų angelų į žydrynę, tokiais reginiais gerėdavosi savo vaizduotėje. Juose buvo daug vaikiškų svajonių, bet ir žavėjimosi savimi, kurį smerkė pomponija. Už tai dabar, kai pasipriešinimas Cezario valiai grasino užtraukti žiaurę bausmę ir svajonėse regėtos kančios galėjo tapti tikrovę, Prie svaiglingų vizijų, prie susižavėjimų dar prisidėjo ir kažkoks su baime sumišęs malsumas, kaipgi ją nubaus ir kokias kančias sugalvos. Šitaip sviravo į vieną ir į kitą pusę jos dar pusiau vaikišką sielą, tačiau aktė sužinojusi apie tuos vyravimus pasižiūrėjo į ją, taip nustebusi, lyg mergina būtų kalbėjusi karšiuodama. Pasipriešinti Cezario valiai? Jau nuo pirmos valandos susitraukti jo rūstybę? Taip gali pasielgti tik vaikas, kuris nežino, ką daro. Juk iš pačios lygijos žodžių aišku, kad ji iš tiesų neįkaitė, bet savo tautos užmiršta mergina. Jos negina jokie tautų įstatymai, o jei gintų Cezaris, turys užtektinai galios rūstybės valandą ją sutrypti. Cezaris panorėjęs ją pasiimti ir dabar jo valia, dabar esanti jo valdžioje, o aukščiau jos nėra kitos pasaulyje. Taip tiesa, įkalbėjau toliau. Ir aš skaičiau Pauliaus tarsiečio laiškus ir aš žinau, kad viržiamės yra Dievas ir yra Dievo sūnus, kuris prisikėlė iš numirusiųjų, bet žemėje yra tik Cezaris. Atmink tai lygyje. Žinau taip pat, kad tavo mokslas neleidžia būti tokiai, kokia aš buvau, ir kad jums kaip ir stoikams, apie kuriuos man pasakojo epiktetas, prireikus rinktis gėdą arba mirtį, tik mirtį pasirinkti leista. Bet ar gali numatyti, kad tavęs laukia mirtis, o ne gėda? Argi negirdėjai apie Sejano dukterį, dar mažą mergytę, kuri Tiberijaus pariepimu, kad būtų išlaikytas įstatymas, draudžias bausti nekaltas mergelės mirtimi, turėjo prieš savo žūtį patirti gėdą? Lygija, lygija, neerzink Cezariu. Kai ateis lemtinga akimirka, kai reikės rinktis arba gėdą arba mirtį, tada paselgsi taip, kaip liepia tavo tiesa bet neieškok pražūties savo norų ir neerzink dėl menko nieko žemiškojo ir be to žiauraus dievo. Aktai kalbėjo su didžiu gailėšiu ir netgi karštai, o kadangi iš prigimties buvo kiek trumparegiai, taip ir kišo savo meilų veidą prie lygijos veido, lik norėdama pasitikrinti, kokį įspūdį jo žodžiai daro. O lygija patikliai, lik vaikas, apavinusi rankomis jos kaklą tarė, kokia tu gera, akte. Sujaudinta pagirimo ir pasitikėjimo, Aktė prispaudė ją prie širdies, o paskui įsivadavusi iš merginos glėbio atsakė. Mano laimė praėjo ir džiaugsmas praėjo, bet nesu pikta. Paskui ėmė vaikščioti sparčiai žingsniais po kambarį ir kalbėti lyg pati savo silvartingai. Ne, ir jis nebuvo blogas. Jis pats tada manė, kad yra geras ir norėjo būti geras. Aš tai puikiausiai žinau. Viskas prasidėjo vėliau, kai paliovė mylėjas, tai kiti padarė į tokį, koks dabar yra kiti ir popėja. Jos blakstienas suvilgė ašaros lygiją, kurį laiką ją sekiojo savo mėlynomis akimis ir pagaliau paklausė. Tu jo gaili, akte? Gailiu, dusliai atsakė graikį. Ir vėl ėmė vaikščioti silvartingų veidų, sugniaužusi lyg iš skausmo rankas. O lygija nedrasiai toliau klausinėjo. Tu jį tebe myli, akte? Myliu, ir tai lūktelėjusi pridūrė, daugiau niekas jo nemyli, tik aš. Abi nutilo, Aktė tuo metu stengėsi atgauti prisiminimų sudrumstą ramybę, o kai į veidą sugrįžo įprastinis tylus liūdėsys, tarį. Pakalbėkim apie tave, lygiją. Ne negalvok prieštarauti Cezariui, tai būtų beprotybė, nusiramink pagaliau. Gerai pažįstu šituos namus ir manau, kad iš Cezario tau nieko negresia. Jeigu jis būtų įsakęs tave pagrobti jam, palapinį būtų atgabenę į palatiną. Čia viešpatauja popėja, o kai pagimdė Neronui dukrą, jis atsidūrė dar stipresnėse jos rankose. Ne, teisybė. E, Neronas liepė, kad tu dalyvautum puotoje, bet jis lygi šiol dar tavęs nėra matęs, nieko nesiteiravo apie tave, taigi tu jam nerūpi. Galbūt atėmė tave iš aulai ir pomponijos iš pykčio. Petronius man rašė, kad tave globočiau, o kadangi rašė, kaip sakiau, ir pomponija, tai ko gera jie bus susitarę. Gal jis tai padarė jos prašomas, jeigu taip, jeigu ir jis pomponijos meldžiamas ims globoti tave, tada niekas tau negresia ir visai galimas daiktas, kad Neronas, jo įkalbėtas, įsiūs tave vėl pas Aulus. Nežinau, ar Neronas labai jau Petronijų myli, tik žinau, kad retai kada jo nuomoniai prieštarauja. O jakte, atsakė Ligija. Petronijus lankėsi pas mus prieš mane išvedant ir motina buvo įsitikinusi, kad Neronas pareikalavo atiduoti mane jo įkalbėtas. Tai jau būtų blogai, tarė akti. Tačiau, kiek pagalvojusi, kalbėjau toliau. O gal Petronijus tik prasitarė Neronui per kokią vakarienę, kad matė aulų namuose lygų įkaitę ir Neronas taip pavidulingai sauga savo valdžią pareikalavo tavęs todėl, kad kad įkaitai priklauso Cezariui, bet to jis nemėgsta aulo ir pompanijos. Ne, nemanau, kad Petronijus būtų griebėsis tokio būdo, jeigu būtų norėjęs atimti tave iš aulo. Nežinau, ar Petronijus geresnis už kitus, kurie sukasi apie Cezarį, bet jis kitoks. O gal be jo atrasi dar ką, kas ryštųsi tave užstauti. Ar pasaulus nepažinai ko nors iš Cezario artimųjų? Mačiau Vespasianą ir Titą. Cezaris jų nemėgsta. Ir Seneka. Jei tik Seneka ką nors patars, Neronas būtinai padarys kitaip. Skaistus lygijos veidas pradėjo rausti. Ir Vinicijų jo nepažįstu. Tai Petronijos giminaitis neseniai grįžęs iš Armenijos. Kaip manai, ar Neronas nori jį matyti? Vinicijų visi myli. Ir jis norėtų tave ustoti? Taip. Akti švelniai nusišypsojo ir tarė. Puotoje tu jį tikriausiai pamatysi, taigi turi joje dalyvauti visų pirma todėl, kad privalai. Tik toks kūdikis kaip tu galėjo kitaip galvoti. O antra, jei nori pareiti į aulų namus, atrasi, kaip paprašyti Petronijų ir Vinicijų, kad savo įtaką išgautų tau teisę sugrįžti. Jeigu jie būtų čia, abu pasakytų tau tą patį. Tai ir aš. Mėginimas priešintis beprotybė ir pražūtis. Cezaris, tiesą sakant, galėtų ir nepastebėti, kad tavęs nėra, bet jei pastebėtų ir pagalvotų, kad išdrysai pasipriešinti jo valiai, įsigelbėjimo tau nebeliktų. Eik lygija, ar girdi koks šurmulys rūmose? Saulė jau slenka vakarop, netrukus pradės rinkti svečiai. Teisybė aktą, atsakė lygija, aš padarysiu, kaip tu patari. Pati lygija tikriausiai nesuvokė, kiek šį apsisprendimą lėmė noras išvysti Venicijų ir Petronijų – Kiek moteriškas malsumas bent kartą gyvenime pamatyti tokią puotą, o joje Cezarį, rūmų žmonės, garsė popėją, be kitas gražuolės ir visą tą neregėtą prabangą, apie kurią tiesiog pasakas pasakojo Roma. Bet raktį, teisybę sakė, mergina tą aiškiai jauti, eiti reikėjo, o kai būtinybė ir blaivus protas parėmė slaptą pagundą, įliovėsi abejojusi. Aktė nusivedė ją į savo unktorijų įtrinti kvapiaisiais aliejais, aprengti, ir nors Cezario namuose netrūko vergių ir aktė apšiai turėjo patarnautojų, bet atjausdama merginą, kurios nekaltybė ir grožis jaudino jo širdį, pati nusprendė ją aprengti ir tuštojau išaiškėjo, kad jaunoji graikė, nors ir liūdna, nors ir gilinusis į Pauliaus tarsiečio laiškus, tebe turėjo apšiai senosios Helenų dvasios, kuriai kūno grožis daugiau sakė negu visa kita pasaulyje. Išrengusi nuogai lygyje ir pamačiusi jos leuna ir kartu apvalių formų stuomenį, tarsi sukurta iš perlų ir rožių, aktė negalėjo sulaikyti nuostabų šūksnio ir žengusi keli žingsnius atgal susižavėjusi žiūrėjo į tą neprilykstamą pavasarišką figūrą. Lygija, sušuko pagaliau, tu šimtą kart gražesnė už popėją. Tačiau mergina išauklėta griežtuose Pomponijos namuose, kur kuklumo buvo laikomasi net tada, kai moterys likdavo vienos, stovėjo dabar nuostabi, kaip stebuklingas sapnas, harmoninga, kaip praksitelio kūrinys arba kaip daina, bet sumišusi droviai, nuraudusi, suspaudusi kelius, rankomis prisidengusi krūtinę, nuleidusi blakstienas, pagaliau staigiai pakėlusi rankas ištraukė iš plaukų smeigtukus ir akimirką vienu galvos krestelėjimu apsiautė jais kaip skraistę. Aktė vėl priejo ir palietusi jos tamsias garbanas, prabilo. O kokie tavo plaukai? Nebarstysiu jų aukso pudra, jie patys kai kur išlinkiuose šviečia auksu. Gal tik šiam ten pridėsiu auksinio švitėsio, bet tik vos vos, tarsi juos tviekstų spindulys. Turbūt nuostabus tas jūsų lygų kraštas, kur tokios merginos gimsta. Aš jo neatmenu atsakė lygiai tik tai, Ursas man pasakojo, kad pas mus miškai, miškai ir miškai. O miškuose žydė gėlės, kalbėjo akti, vilgydama rankas verbenų sklidinoje vazoje ir drėkindama lygijos plaukus. Baigusi šį darbą, ėmė švelniai tepti visą jos kūną kvapiais arabijos aliejais, o paskui apvilko lengvą auksos spalvos berankovę tuniką, virš kurios labai tiko baltutėlis eplumas. Kadangi prieš tai reikėjo sušukuoti plaukus, Tad kol kas aktėje apsiautė tokiu duksliu drabužiu, vadinamąją sintesimą, pasodino į krėslą ir trumpam atidavė į vergių rankas, o pati iš tolo sekė, kaip jo šukuoja. Dvi vergės tuoj pat ėmė auti lygios kojytės baltais purpuro apvedžiotais bateliais, kryžmai prijuosdamos juos auksiniais kaspinėliais prie alebastrinių kulkšniukų. Kai šukuosena buvo baigta, mergina apsiautė peplumu su dailiomis lengvomis klausėmis, paskui aktį, užrišusi jai ant kaklo perlų vėrinį ir auksinė pudra vos pabarščiusi plaukų garbanas, liepė aprengti ir save pačią, susižavėjusiomis akimis vis tebesekiodama lygiją. Vergės greitai aprengė aktę, prieš pagrindinius vartus jau ėmė rodytis lektikos ir abi moterys nuėjo į gretimą dengtą portiką – iš kur buvo matyti didieji vartai, vidinės galerijos ir kiemas, apsuptas numidijos marmuro kolonomis. Vis daugiau ir daugiau žmonių ėjo praukštus vartų skliautus, virš kurių nuostabi Lisipo kvadriga rodės nuneš į padangęs Apoloną ir Dianą. Lygiai pritrenkė prabangus reginys, kukliuose Allo namuose apie jį neturėjo nemenkiausio supratimo. Buvo saulėlyžio metas ir paskutiniai spinduliai krito ant geltonų kolonų iš numidijos marmuro, kuris toje šviesoje spindėjo į tauksas ir čia pat darėsi rausvas. Tarp kolonų, pro baltas, danaidžių ir kitas kultūras vaizduojančias dievus ar herojus, plaukė žmonių minios vyrai ir moterys, taip pat panašus į statulas, nes apsirengę togomis, stolomis ir peplumais, dailiai krintančiais iki žemės švelniomis klostėmis, ant kurių geso saulėlydžio atšvaitai. Milžiniškas Hekulis, dar apšviesta galva, bet nuo krūtinės jau paskendęs kolono šešėlyje, žvelgia iš aukštybių į šią minę. Aktai rodė lygiai senatorius plačiai, apkraštuotomis togomis, su spalvingomis tunikomis ir pusmėnuliais ant apavo, rodė karius garsius artistus ir Romos didikes, apsitaisiusias čia romėniškais, čia graikiškais, čia fantastiškais vykiečių apdarais – o plaukus sušiaušusias bokštais piramidėmis arba deivių statulų pavyzdžių sušukavusios glotniai ir iškaišiusias gėlėmis. Daugelį vyrų ir moterų aktai vadino vardais, pridurdama trumpas kartais baises istorijas keliančias lygiai baimę, nuostabą, suglumimą. Jei čia buvo keistas pasaulis, kurio grožybę žavėjosi akis, bet jo kontrastų neįstengė suvokti jos mergaitiškas protas. Tose dangaus žarose, tose nejudančių gilumoje nykstančių kolonų eilėse ir tuose it statulos žmonėse vyravo kažkokia didi ramybė. Atrodė, kad tarptų tiesių marmuro kolonų turėtų gyventi kažkokie laimingi pusdėviai, nepažįstantys rūpeščių ir nerimo, o tuo tarpu tylus akties balsas viena po kitos atskleidinėjo vis nauja širpes iš šių rūmų, iš šių žmonių paslaptis. Antai ten, iš tolo, matyti dengtas portikas, ant kurio kolonų ir grindų dar teberaudonuoja tamsios kraujo dėmės. Tai Kaligula aptaškė baltą marmurą, krisdamas nuo Kasiaus herėjos durklo. Štai ten nužudyta jo žmona, ten į akmenį suknežintas jo vaikas, ten po anuo flygeliu yra požemis, kur graužiai išbado savo rankas drūzas jaunesnysis, o ten nunuodytas drūzas vyresnysis – ten raitėsi iš baimės Gemelas, ten daužėsi konvulsijose Klaudijus, ten Germanikas. Visur šitos sienos girdėjo merdinčiųjų aimanas ir kriokimą, o šie žmonės, kurie dabar skuba į puotą apsitaisę togomis, palvingomis tunikomis, su gėlėmis ir brangenybėmis, rytoj gal bus mirtininkai, gal ne vieno jų šypsena slepia baimę, nerimą, netikrumą dėl rydienos, gal karštlygė godulys, pavydas – šiuo metu graužė šių iš pažiūros nerūpestingų vainikuotų pusdėvių širdis. Sujauktos lygijos mintys nesuspėjo vytis aktai žodžių, ir kai šis nuostabus pasaulis vis stipriau traukė jos akį, širdis melkė baimį, o krūtinės taiga užplūdo neapsakomas ir begalinis pasilgimas mylimos pomponijos grecinos, ramių aulų namų, kur tvyrojo meilė, o ne piktadarybė. Tuo metu nuo vykus Apolinis plaukė vis naujos bangos svečių. Už vartų klegėjo ir šūkavo savo patronus atlydėję klientai. Visame dvare ir kolonadose knipždėte knipždėjo aibė Cezario vergų, vergių, berniukų ir rūmų sargybos karių e, pretorijonų. Kur nekur tarp baltų ir tamsbruvių veidų juodavo ir nomidas su plunksnuotu šalmu, su dideliais auksiniais žiedais ausyse – nešė liutnes, titras, puokštės vėlyvų rudenį dirbtinai išaugintų gėlių, rankinės lempas, sidabrinės, auksinės, svarinės, vis garsesnis pašnekėsių gaudėsys mišo su fontano pliuškenimu, vakaro žarų nurausvintos jo čirkšlės, iš aukšto krisdamos ant marmurų, dužo tarsi kūkčiodamos.